και ήταν έτοιμα να το παλιό μνημόνιο με το ταμείο που Subsurface that she gives. tell me but it Thank you. after shaving για τα joy. εκεί τη Ένωση Δήμων και σε λίγο λέει λέγη που θα πει, την ελληνική καθηγήτρια θα κάτι να και να μα πει, θα θα να σου πει, θα το σκέφτε το να πάρει Ε, βέβαια, γιατί αυτή η το σπάντρο, η η πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η πραγματικότητα, years later, consumer. They're going σε αυτό λοιπόν. Ε, θα ακούσουμε το, το, το τραγούδι, το οποίο δεν ξέρω είναι βέβαια δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα.